ਤੁਨ मस बाबा त ਆਪ ਰਹਾਵਣ ਆਇਆ ਦੇ ਤੁਨ न मस बाबा ਆਪ ਰਹਾਵਣ ਆਇਆ आया और मोहम्मद अज अमरी को सुरखरू का दिखलाया मोहम्मद अज अमरी को सुरखरू कर दिखलाया है आन मोहम्मद मोहम्मद आन मोहम्मद अज अमरी को सुरखरू कर दिखलाया है माँ में तू कुर्बान था कीर सजाया ओन मोहम्मद मोहम्मद ओन मोहम्मद आज अमड़ी को सुखु करोज कुल महिनत कमाई महिनत कमाई हूं आलूदा हर हिकु लाशन मेडील वाई हैडे गीत जोड़ी कोला बेज परवान जड़ाया हे नम्मद मोहम्मद मोहम्मद राज अमड़ी कुर खुर कर